38.037 fatvo. Savol: Men yangi musulmonman va ayol kishining e'tikofi borasida savolim bor. Agar masjidda ayollar uchun maxsus joy bo'lsa, ayol kishining masjidda e'tikof o'tirishi joizmi? Agar joiz bo'lsa, ular necha kun e'tikof o'tirishlari mumkin? 3 kunmi, 7 kunmi yoki to'liq 10 kun? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Sizni islomga hidoyat qilgan zotga hamd bo'lsin. Alloh taolodan iymoningiz va hidoyatingizni ziyoda qilishini so'raymiz. Ha, ayol kishining masjidda e'tikof o'tirishi joiz, balki e'tikof erkak va ayol uchun birdek sunnatdir. Eng afzali Ramazonning oxirgi 10 kunligida to'liq e'tikof o'tirish sanaladi. Zero bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amallari edi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning zavjalari Oisha radhiyallohu anha rivoyat qilib, shunday deydilar: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده nabiy صلى alayhi عليه to تا الله أوزت vafot ettirgunicha Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirgan edilar. So'ngra zavjalari u zotdan keyin ham اتكاف o'tirishdi. Sahih بخاري 2026, Sahih Muslim 1172 اگر Agar musulmon kishi oxirgi 10 kunlikning hammasida اتكاف o'tira olmasa, u imkoni boricha e'tikofda qoladi. 2 kunmi, 3 kun yoki undan ko'proq yoki kamroq bo'lsa ham, hatto bir kecha bo'lsa ham, Shayx Ibn Boz rahimahulloh shunday deydi: E'tikof bu Alloh taologa toat qilish uchun masjidda qolishdir. Muddat ko'p bo'ladimi yoki ozmi, farqi yo'q. Chunki bu borada mening bilishimcha na bir kun, na 2 kun va na undan ko'proq bilan cheklashni ko'rsatadigan biror dalil kelmagan. فتاوى الشيخ ابن باز 15 مجلد 341 بيت والله أعلم